Obiteljsko gnjezdo. Pozdrav svim slušateljima u emisiji Obiteljsko gnjezdo, emisiji posvećenoj mjestima i mještanima u Vukovarsko-Sremskoj županiji. U današnjoj emisiji posjetili smo Sotin, gradsko naselje Vukovara, te razgovarali s predsjednicom Kulturno-umjetničkog društva Mateja Gubec Amalijom Počić i sa Damirom Sobarom, poljoprivrednikom koji se bavi vočarstvom. Molim vas, predstavite se. Ja sam Amalija Počić, predsjednica Kuda Matija Gubec Sotin. Što možete reći o Sotinu? Stanovništvo, kakva je struktura, čime se ljude bave, kakav je društveni život u selu? Pa evo prvo da kažem stanovništvo, mješovito je stanovništvo, mada su većinom Hrvati. ovo posljeratno vrijeme je prepolovilo maltene broj stanovnika, raselilo se, dosta je otišlo sad i mladih e, vani raditi. E, što se društvenog života tiče, imamo svega dva kafića, dvije trgovine, poštu koja radi dva, tri sata i to je to. Mislim, nema neki veliki izbor. Ali imate u selu društvo vaše, tako? Imamo naše društvo, imamo par udruga u biti. E, imaju ribiči, vatrogasci, nogometaši, bočari, e, pa evo i naš kud Matija Gubec. E, mi se bavimo izvornim, izvornim folklorom okupljamo mlade, stare, većinom stare. Kada je bilo osnovano vaše društvo i koliko za sada imate članova? Pa naše društvo vam je e, prije rata prestalo sa radom i 2003. E, se ponovo obnovilo, nosi naziv Matija Gubec, jel? I e, Sad trenutno brojimo nekih četrdesetak članova, nešto malo djece, sve manje, pošto i školskog, školske uzrasti nema puno. A e, brojimo od 6 do 66, eto tako, mješoviti to je članstvo. E, zovete se Matija Gubec. Zašto ste izabrali to ime? Pa evo iskreno, e, Matija Gubec je povijesni lik E, poveo seljačku punu e, davnih, davnih godina. E, mislim da je skupština, odnosno članstvo skupštine 2003. kad se ponovo osnivalo, odlučilo se za to ime. Dobro. Časno ime. gdje održavate probe i koliko često se sastajete? Pa evo, probe održavamo u Domu kulture, on je novo obnovljen. Po potrebi se sastajemo češće, inače jednom tjedno imamo probe od svojih sati po vremena. A gdje nastupate? Imate li svoju manifestaciju na kojoj nastupate godišnje? Imamo, imamo, naravno, imamo i svoju manifestaciju. Pjesmo i kolom Krosotin, to će sad biti u jesen poslije Vinkovačkih. nastupamo diljem Hrvatske, pa i čak na e, međunarodnoj smotri folklora. To su susreti Kudova Matija Gubec. E, sljedeće godine smo mi domaćini, ima nas devet, što u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Znači u Srbiji imamo Tavan Kučana i Rumu. Ruma su vam poznati svirači, tamburaši, isto se zovu Matija Gubec. Znači ti susreti su za nas ono, evo sad smo ove godine bili u Rumi, bilo nam je prekrasno. Ili imate neke nagrade možda? A nagrade ne, dobijemo zahvalnice, pohvalnice, družimo se, nama je to najveća nagrada. No, super. <laughs> da. A imate posebnu nošnju, ko održava tu da. nošnju? Pa evo, moram reći da ja i poneka žena iz društva, ali većino, većinu nošnji održavam ja. Nošnje smo morali nove izrađivati poslije rata, tako da su naše nošnje stvarno nove i imamo srijemske i slavonske. Većinom su to srijemske. Idemo sa izvornim folklorom. A, jesu li mlade uključene u, rad društva, koliko ih, kako ih e, motivirate za rad u društvu, pored interneta i ostalih mogućnosti za zabavu? Pa, e, prije par godina je bilo puno više mladih, moram priznati. E, većinom su to bile cure, e, međutim te cure su se ili udale negdje dalje oko Zadra ili su se zaposlile recimo u Osijeku, Đakovu, Zagrebu pa više jednostavno ne mogu dolaziti. E, trenutno imamo veliki problem sa mladima, djece je u mjestu sve manje i manje. Ova godina je bila, na primjer, samo četvrti razred tri učenika, e, prvi razred e, osam učenika, a sad na jesen jedan učenik kreće u prvi razred. Tako da mi u osnovnoj školi od prvog do četvrtog, recimo je tu škola, e, nemamo ni 20 učenika, sve ukupno. Djeca su uključena u dječji folklor, u odrasloj skupini imamo par svega mladih, pet, šest, šesti povremeni, posuđujemo nekad iz Bogdanovaca, nekad iz Vukovara, nekad iz Tompojevaca prema potrebi. Pokušavamo mlade motivirati s tim našim putovanjima, gostovanjima, e, naravno idemo diljem Hrvatske, što u Dalmaciju, e jedino još u Istri nismo bili, to moramo nekako realizirati. točno. Dobro. E, koliko godina vodite vi društvo i da li je naporno? Pa ja društvo sve ukupno vodim s pauzama mm, devet godina. Devet godina. Bude nekad naporno, bude nekad naporno i zahtjevno. Sad su nam novi zakoni o udrugama. E, naravno, internet je tu da olakša sve to. Međutim, e, trebali bi mladi preuzeti po meni. Njima je lakše. Ima lakše, ali mora, moraš imati iskustvo u tom svemu. I to, da. i to, može odmah da. I ljubav, ljubav je najvažnija. Najvažnija. Da. tko vas financira i imate li podršku od grada Vukovara? Pa nas u, u glavnom financira grad Vukovar. Grad Vukovar. Grad Vukovar i eventualno ako dobijemo neku donacicu sitnu ili nešto, ali uglavnom nas grad financira i hvala im za to. Da, a drugo sve kao volontirate. Da, to, mi svi volontiramo, da, da. Odnosno, ne možemo reći ni volonteri, mi smo članovi te udruge. Da, članovi, da. <laughs> Dobro. E, družite li se neformalno i kada nisu probe ni nastupe i se ovako zajedno. Naravno, napravimo radnu akciju u domu pa se skupimo pa malo roštilj napravimo. E, jednostavno kupimo si koji sokić ili pivce i nešto i druženje uvijek. A iskreno da kažem po manjim mjestima to su većinom obiteljski ili prijateljski e, e, članovi udruge, jel? E, recimo kod nas je većinom rodbinski vezano tako da posjećujemo se i privatno i u društvu i svi smo jedna velika obitelj. Baš super. I još jedno pitanje, već mi smo i govorili o tomu, odlaze li mladi iz Sotina, e, kao iz drugih mjesta u Slavoniji? Odlaze, jako puno, jako puno mladih je otišlo. E, mi imamo e, recimo dosta mladih brašnih parova sa jednim, eventualno dvoje djece i to su e, parovi koji imaju nekakav posao ovdje, a oni mladi samci koji nemaju posao većinom odlaze Irska, Njemačka, Austrija, gdje tko može. Mm, tako došlo tako vrijeme. Da tako je vrijeme da jednostavno djeca si traže bolju budućnost. Molim, predstavite se. Pa ja sam Damir Sovar, vlasnik poljoprivrednog obrta Sovar i Sotina bavi se voćarstvom. E, koliko se bavite poljoprivredom i može li se danas živjeti od poljoprivredi? Po poljoprivredom se bavimo od kad smo se vratili praktički od 2000. godine zapravo. Malo sam nešto radio, drugo u početku. Prvo svinje, pa sad onda od 2004. voćnjaci. Mo, može se živjeti. Živimo samo, znači naša obitelj živi samo od poljoprivrede, znači nemamo nikakva druga primanja. Uh koje kulture uzgajate? Pa višnje, orahe, kajsije, trešnje, kupine. Na kojoj površini? Pa voćnjaci su sve skupa na 9 hektara i još ratarimo nekih oko 8 hektara, znači obično soja, ostalo je sve soja. Kada počeli, znači rekli ste da od početka. Pa od početka, da, a sami voćnjaci, prvi nasad je bio kupina 2004. godine, što smo posadili. Mhm. Što vas motiviralo na voćarstvo baš? <laughs> Ili neko možda otac u obitelji, neko to radio? Ono? Nije, vijest je bilo ovako samo za vlastite potrebe, ali... Pa što, motivirali su me oni poticaj kad se sadilo voćnjake, meni su to bili dobri, žao mi što, sam, što nisam nastavio saditi, onda kad se sadilo, što nisam još posadio. I sad dalje sadim, a više poticaja nema, znači da Motiviralo me što sam morao, naći poljoprivreda nema drugog posla i bio sam i mlađi i mala djeca i sam sebi sam, držao sam svinje, nije sa životinjama lako raditi i sam sam sebi rekao prvi puta kad budu višnje rodile, više neću držati svinje i tako je bilo. Mhm. <laughs> To je bio kraj. E, a gdje plasirate svoje proizvode? Pa većinom je to tržnica, što se tiče ovih trešanja, kajsija, kupina, kupina malo slabije u zadnje vrijeme, kod kupina pravim kupinovo vino ali u zadnje vrijeme većih tri godine ih važno da ih povadim, ali eto još su, još su tu, prošle godine su 100% smrza, znači nemam ništa od njih ove godine. višnja ide u Slavonski brod, u firmu Hlad, Hlad usluge DOO, a oras i ovako, znači imam jednoga u Splitu na moru, znači kome većinu toga plasiram, očišćenih oraha. Da. A kako došli ste do oraha? Pa tata me nagovorio. <laughs> Sadili smo sve, ono, počeli smo sa kupinom. Da, nije tradicionalno za ovo sad, mislim, pa, ovaj kraj. Pa nije ništa tradicionalno ovdje od voćarstva. Mhm. Ovdje nema neke tra, ovdje je bilo ratarstvo, znači, bilo je voć, voćnjaka, ali većinom se ratarlo mm, Tako da, orah, e, i drago mi je što me nagovorio otac da to posadimo, jel, a kad višiš samo jednoj višnji koju moraš obrati danas i moraš je danas odvesti, onda je problem, bilo šta što morate odmah riješiti, a ovo orah, Osužite ga pa ga držite, ne morate ga prodati odmah baš mm. za nuždu. A koje vrste oraha imate? Mađarske imamo, mislim da je, jedan je milotaj, a drugi je asosa ako to je svjetla boje boja ili tamna? A, ova je svjetliji, asosa je svjetliji, taj malo raniji, a ova je nešto između. Nije tama ni jedan u svakom slučaju. Mhm. Nije tama ni jedan. Eh, jesu li počeli roditi i kako ste zadovoljni sa količinom oraha? Pa jesu, ja berem orahe već sigurno pet godina sigurno pet godina, s tim da se to zadnje dvije godine su baš bili već, to je već bilo preko tonu očišćenih oraha na tih 300 stabala. Malo je bilo problem sa opojima, tu se mora, malo, malo se mora čuvati, jer to je njima povoljno. Dosta je skupo, pa onda im se isplati valjda ići mhm. u krađu, ali ove godine izgleda će biti malo manji rod, zbog zime, ali općenito sam zadovoljan. Koliko Bog da, toliko će biti. Da. Mi ćemo se uklopiti. koristite li stručne savjete ili edukacije, neki idete negdje? Pa i kad budu neka predavanja ide, da. Mhm. Obično ide. Stalno sam to pratio, pogotovo u početku kad smo išli, onda mi neš bilo. Sad već, a zapravo najviše se naučiš na vlastitim i pogreškama i mhm. i kad vidiš iz vlastitog iskustva, znači sama rezidba, svaki rezač reze na svoj način, dokle god je nisi samo rezao svaku vočku, vidiš kako je moraš da di si pogriješio. Ili imate pomoćnika ili sami ste sve radili? Pa većinom je obitelj. Obitelj. Obitelj, da, većinom, mhm. da. A kakva po vašem budućnost poljoprivredi? Ili, ili hoćete da i djeca vaša radi to? Pa ja hoću da djeca rade to i daću sve od sebe. Da djeca mogu se uklopiti u to i da imaju dobru plaću u našem gospodarstvu, da dobro zarade pa sad pitanja, ako odu, ako odu svi, neće oni ostati ni da pa dobro zarade. Da da dobro zarade da, neće zato što sad mladi baš odlaze svi iz Hrvatske za boljim životom. Da, odlaze iz nužde, da. Neko iz nužde, neko iz, ne znam ni ja, neki su imali dobre poslove pa su otišli, sve zavisi. Da. Zavisi, jednostavno. Dobro. E, kako izgleda vaš radni dan? Imate li hobija? Ili možete ići, imate slobodno vrijeme da idete na more, na odmor ili negdje? Pa imam, pa imam slobodnog vremena. Imam slobodnog vremena, volim otići pecati, predsjednik, predsjednik sam nogometnog kluba u Sotinu, to mi je samo briga i muka, baš zbog toga što više nema mladih, ne možeš ih više okupiti, ali e, kad se, ma može se sit sve, zato, sam zato mi je višnja zadnji, zadnje voće, moglo bi se posaditi krušaka i jabuka, ali ne želim to da sadim, znači prvog sedmoga kad oberem višnju više nemam šta brati do jeseni, do oraha i to mi je ta sloboda tih dva mjeseca, znači mjesec i po dana da, da možeš odmoriti malo više. Šta bi vi preporučili mladim ili može se u i sad e, u Hrvatskoj, da ostaneš u Hrvatskoj, da prihvatiš tog posla, ipak to težak posao? Pa može se, pa nije ništa teško. Može se, ali gledajte, da bi neko posadio voćnjak mora pet godina od nečeg živjeti. Znači, sada da ga posadi, bilo šta da posadi, sad pet godina neće imati ništa od toga. Znači, ne znam. <laughs> Kad bi imao saborsku plaću, možda bi ja znao šta treba. Ovako ne znam jednostavno šta. E, hvala ne, vama puno. Na, nema na čemu. <laughs> Hvala.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 Música